50 languages. 43. 43. Au zoo. Au zoo. Le zoo est là-bas. Le zoo est là-bas. Les girafes sont là-bas. Les girafes sont là-bas. Où sont les ours Où sont les ours Où sont les éléphants Où sont les éléphants où sont les serpents Où sont les serpents Où sont les lions Où sont les lions J'ai un appareil photo. J'ai un appareil photo. J'ai aussi une caméra vidéo. J'ai aussi une caméra vidéo. Où puis-je trouver des piles Où puis-je trouver des piles Où sont les pingouins Où sont les pingouins où sont les kangourous Où sont les kangourous Où sont les rhinocéros Où sont les rhinocéros Où sont les toilettes Où sont les toilettes Il y a un café là-bas. Il y a un café là-bas. Il y a un restaurant là-bas. Il y a un restaurant là-bas. Où sont les chameaux Où sont les chameaux Où sont les gorilles et les zèbres Où sont les gorilles et les zèbres Où sont les tigres et les crocodiles Où sont les tigres et les crocodiles